الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله birodarlar shayx abdulla azam rahimaulloh aytadilarki jihod shunday farz ibodatki bu musulmonlarni ayrilmas ibodatlardan bo'lishi kerak bu birlamchi haqiqatlardan deydi bu salafi solihlarda jihod shunday bir ibodat bo'lganki odatdagi bir doimiy qilish kerak bo'lgan farz deb qabul qilishgan uni bir ma'lum bir faxrli insonlar qiladigan insonlar emas balki har bir musulmonni bu zimmasidagi faxrlanmaydigan balki zimmasidagi vojiboti deb aytadi ya'ni bir kishiki masalan namoz o'qisa bu birodar namoz o'qisa peshin namoz o'qisa bu yerdagi hammamiz ajablanmaymiz to'g'rimi voy namoz o'qiyaptikan mana kishi deb boshqacha qaramaymiz yo bu kishi o'zi ham men namoz o'qidim demaydi chunki hamma o'qiyotgan narsa bu hammani zimmasidagi vojibot bu narsa ho'p shunga o'xshagan deydi biz jihod degan ibodatni deydi shunday mafkuraga musulmonlarni mafkurasiga yana qaytadan olib kirishimiz kerakki deydi ular bu jihodni qilayotgan odamlar ham deydi uni faxrlanadigan odam bo'lib qolishi kerak emas deydi ya'ni men katta bir ish qilyapman degan o'yga kelib qolishi kerak emas deydi keyin qolgan ummatga ham bu jihod uni xuddi bir namoz farzdaqa uni zimmasida farz ekanligini biz ularni tushunchasiga qaytadan olib kirishimiz kerak shu tushuncha bo'lgan oldi musulmonlarda deydi lekin deydi kofirlar bunga qarshi qattiq kurashlar olib borishdi mafkuraviy kurashlar olib bordida va hattoki bular shu narsaga yetishib musulmonlarni fikrlaridan bu jihod olib qo'ydida hozir ma'lum bir jamoatlar qiladigan narsa deb tushunib qolganmiz va qilgan odamlari ham xuddi bir hech kim qilmayotganligi uchun go'yoki bu bir boshqacha bir o'zini his qiladigan bo'lib qolinganki hech kim qilmayotgan mana qilib qo'yyapmiz jihod degan tushuncha kelib qolyapti ya'ni o'zi aslida bu unaqa faxrlanadigan amal emas bu bir misol uchun bir kishi besh mahal farz namozni o'qisa bu zimmasidagi vojibotini qilyapti u tahajjud o'qisa ekan keyin faxrlanganga ichida hamda u farzini qilyapti farzni qilgan inson unga faxrlanish haqqi yo'q bu bizni zimmamizdagi bu farz bu narsa ya'ni bu faxrlanadigan narsa emas shuning uchun endi bilingki deydi ya'ni bu bilan aytmoqchi bo'layotgan abdulla namoz ro'za haj hammasi olloh tarafidan bo'lgan farzmidi bilingki ogoh bo'lingki ibodatni qabul bo'lishi ikkita sharti bor birinchisi nima bo'lishi kerak ixlos bo'lishi kerak ikkinchisi kitob va sunnatga muvofiq bo'lishi kerak u agar siz amalingiz rosa ko'p bo'lsin ixlos bo'lmasa uni foydasi yo'q endi amalingiz nima bo'lsin ya'ni amalingiz rosa ko'pu ixlos bor ham bor yig'layapsiz lekin kitob va sunnatga muvofiq emas uni ham qabul emas deyapti namoz ro'za haj hammasi kitob va sunnatga muvofiq bo'lsagina qabul bo'lar ekanmi ixlos bilan kitob va sunnatga muvofiq bo'lsa namozni masalan rosa yig'lab turib turib peshinni besh rakat o'qisangiz qabul bo'lmaydiyu kitob sunnatga muvofiq o'qimasangiz yoki to'rt rakat o'qidingiz ixlos qilmadingiz qabul emas unda ham shunga o'xshagan jihodni ham fiqhi bo'ladi deyapti xil jihod bo'ladiki jihodni ham fiqhi bo'ladi jihodni ham o'zini farzi bo'ladi sunnati bo'ladi mustahabi bo'ladi uni ham fiqhi bo'ladi kim ana shuni ixlos bilan qilsa va kitob va sunnatga muvofiq qilsagina keyin Alloh undan qabul qiladi deyapti agar u kitob va sunnatga muvofiq qilmasa ehtiros bilan bir odam olti rakat o'qiyapti asrda nima qildi desa bir shunday ehtirosim kelib ketdi Allohga muhabbatim oshib ketganidan ibodatga berilganim olti rakat o'qib yubordim desa qabul bo'lmaydi u narsa Ya'ni jihoddan demak, jihodiy faoliyatlar ehtiros bilan, hissiyot bilan bo'ladigan amal emas bu narsa. Bu kitob va sunnatga muvofiq bo'lishi kerak. Ana shundagina keyin Alloh taolo bizdan qabul qiladi. Xo'p, bugungi darsning mavzusi men Shayx Abu Yahyo Libi rahimahulloh Alloh shahodatini qabul qilsin. Bu kishining dars darsligidan istifoda qilgan holatda men hammamizga kerakli bo'ladigan umidda shu kishining nimasidan foydalanib keldimki, al-g'oz va g'ozvan, ya'ni g'azot ikki xil bo'ladi. ogoh bo'lingki Alloh yo'lidagi jang ikki xil bo'ladi. Al-g'ozu g'ozvan. G'azot ikki xil bo'ladi. Birinchisi g'azotni birinchi turi bilingki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshta sifatni keltiryapti. Mujohidda beshta sifat bo'lishi kerak. Ana shu beshta sifat bo'lsa, keyin biz tushungan, hali siz bilan bizga aytilayotgan va'dalar ana shu odamga bo'ladi. ana shu mujohidni biz bilamizki hozir mujohidlar afzal ekanligini mujohid uyqusi ham hattoki tashqaridagilarni shu uxlamayotgan holatda qilayotgan ibodatdan afzal deb hammamiz bilamiz shu bilan so'ynib yuramizku shu narsa bo'ladi qachon shu beshta shart topilsa deyapti Kimni shu 5 ta shart topilsa, keyin unga o'sha jihodda ajri bo'ladi. Keyin unga bu dunyoda berilgan va'dalar va oxiratda berilgan va'dalar unga beriladi, deyapti. Lekin kimda shu 5 ta shart topilmasa, u odam ogoh bo'lingki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innalloha la yuayyidu hadha dina birajulil fajir" dedilar. Ya'ni Alloh taolo gohida bu islom diniga fosiq odamni qo'l orqali ham yordam beradi. Siz shu bitta fosiq bo'lib qolar ekansiz. qarang shu 5 ta narsaga qarang shu 5 ta sifat sizda bo'lsa haqiqatda sizga va'da bor lekin shu 5 ta sifat sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa deyapti demak biling siz orqali Alloh diniga yordam beryapti ya'ni siz fosiq orqali yordam beryapti Alloh saqlasin lekin deyapti hadisni davomida aytyapti la xalaqalahum fil axira ularga oxiratda hech qanaqa nasiba yo'q deyapti O'zi oxiratda ulushi yo'q bo'ladi, lekin ularni qo'li orqali Alloh islomga yordam berib qo'yadi, deyapti. Ya'ni biz ana shunaqa ishlaydigan dinga yordam beruvchi fosil bo'lib qolmaylik. Shuning uchun ya'ni 5 shartda hamma hozir insof bilan qarasin. Biz bu darsimizda murod biror bir muayyan bir shaxslarga strelka qaratilmagan. yoki muayyan bir insonlardan mas'ullar tarafdan bir buyruq olib turib kelib berilayotgan dars emas Alloh shohid. Biz xos yetkazishga harakat qilamiz. Kim qanday fikr qilsa, o'zini insofiga bog'liq. Bu men avvalambor bu darsga o'zimni ham qo'yib turib gapiraman. Hammamizga bu gap tegishli bo'ladi bu narsa. Xo'p, birinchisi g'azot ikki xil bo'lar ekan. Birinchi g'azot shu 5 ta 5 ta nimani birinchisi. Fa amma malibataqa vajhalloh. Birinchisi kimki ana shu mujohid Allohning yuzini talab qilishi kerak. qilayotgan jihodi bilan Allohning yuzini jamolini talab qilishi kerak. Bu yerda mashaqqat chekib yurgan bo'lsa, uni birinchi undagi bo'ladigan maqsad vataniga borish yoki vatan fath qilish emas. Birinchi undagi maqsad nima bo'lish kerak? Allohning yuzini ko'rish bo'lishi kerak. Allohni jamolini deyapti. Hatto buni sharhida aytayaptiki, mufassirlar, "Ey, e'tibor bering, hattoki Alloh jannatini ham demayapti-da. Allohning yuzini hatto iroda qilish kerak. Birinchi sifat. Alloh yuzini u inson xohlashi kerak mujohid. Ikkinchisi va atoal imam imomga itoat qilishlik kerak. Uchinchisi va faqal karima yaxshi narsalardan infoq qilishlik kerak. To'rtinchisi va yasara sharik sherigiga, yonidagi birodariga u osonlik qilishlik kerak. Uni ishlarini, hojatlarini chiqarishi kerak. Beshinchisi va jitanabal fasad fasoddan chetlanishi kerak. Shu 5 ta narsa mujohidda bo'lishi kerak. Shunda fa inna nawmahu va tanabbuhahu ajrun kulluhu. Shunda uni uyqusi ham, uyq uyg'onligiga yegani ham, ichgani ham, turgani ham har bir holat unga shunda ajr bo'ladi dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'raganlari kabi ashablaridan sizlar dedi, bir kishi dedi kechasi bilan dedi umri tugagungacha kechasi bilan namoz o'qib uxlamasdan kunduzi bilan to'xtamasdan davomiy ravishda ro'za tutgan inson mana shu inson dedi shunaqa holatga inson shu ishni qila oladimi dedi to umri tugagungacha shu ikkala sifat qila oladimi o'zida kechasi uxlamasdan namoz o'qiydi kunduzi to'xtamasdan ro'za tutadi deganda ashoblar aytdiki kimam buni qila oladi abu xurayra deganda aytdiki abu xurayrani joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki allohga mujohidni uyqusi mana shu namza dedi mujohidni uxlagan uyqusi uni ana shu boshqalarda jihod qilmayotgan insonlarni kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilib chiqsa kunduzi bilan to vafot etgunigacha ro'za tutsa mana shundan ko'ra afzal bo'ladi dedi lekin mana shu aytilgan gap hammagami desa yo'q shu beshta sifati bor odamga ekan kimda shu beshta sifat bor bo'lsa uni uyqusi ham uyqusi ham uni uyg'oqligi ham nima bo'lar ekan ibodat bo'lar ekan ho'p shuning uchun endi beshalasiga qisqa qisqa muxtasar ravishda to'xtalib chiqamiz birinchisi nima bo'ldi demak ixlos degan narsa kelib chiqadi ya'ni ollohni yuzini istasa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga mana abu muso al ashariy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bir kishi arobiy keldida va aytdiki ya rasululloh ar-rajulu yuqatilu lil maghnami var-rajulu yuqatilu li yuzkara var-rajulu yuqatilu li yura makanuhu faman fi sabilillah ya rasululloh bir kishi g'animat uchun jang qiladi Yana bir kishi borki, u bir uni nomi zikr qilinishligi uchun, a falonchi kuchli to'pchi ekan, yo falonchi e, mashallah jang qilar ekan degan gapni eshitishlik uchun u jang qiladi, o'zini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Yoki ba'zi odam deydi, o'zini bir makonini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Mana meni ham bir o'rnimni bildirib qo'yay, mendagi talantni bildirib qo'yay deb turib shuning uchun jang qiladi dedi. Shu uchalasidan qaysi biri Alloh yo'lida deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man qatala litakuna kalimatullohi hiyal ulya." va huwa fi sabilillah. Kimki Allohning yo'lida Allohning kalimasi oliy bo'lishi uchun jangsa, mana shu odam Alloh yo'lida bo'ladi. Ya'ni uni maqsadi yakka yagona maqsadi Allohning kalimasi la la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni oliy qilish uchun jang qiladi. Ya'ni u bu yerga kelgan bo'lsa, ma'lum bir millatni bayrog'ini ko'tarish uchun emas yoki ma'lum bir jamoatni bayrog'ini ko'tarish uchun emas, balki u Allohning kalimasini oliy qilish uchun jang qiladi. Mana shu odam bu nima bo'ladi? Alloh yo'lidagi odam bo'ladi dedi. Bu birinchi sifat bo'ldi. Xo'p, endi ixlos haqida endi ko'pchilikka bu takror-takror aytilingan, ixlos haqida ko'p bahslar bo'lgan, ustozlardan ham eshitilingan. Qaysi kitobni ochmang, birinchi bob ixlos bobi bo'ladi va ustozlar ham qaysi bir ustoz dars boshlasa, avvalida ixlosni boshlagan. Shuning uchun bu qisqa bir hadis men kifoya deb o'ylayman. Ixlosga ko'p to'xtalmayapman shuning uchun. Xo'p, ikkinchi sifat nima edi? Va ato'al imam. imomga itoat qiladi abu yahyo Libi aytadiki shu ikkinchi sifatni sharhida aytadiki hamma uqalolar ya'ni oqil odamlar barcha ahli ilm insonlar ittifoq qilishganki biror bir guruh hech qaysi bir guruh sariya bo'lsin yoki bir jaysh bo'lsin qo'shin bo'lsin hech qaysi bir guruh yoki qo'shin amirsiz bo'lishi mumkin emas bu narsa bu nihoyatda muhim amirsiz bir jamoat tasavvur qilinmaydi aqlli insonlar ya'ni nafaqat olimlar balki aqli sal bor bo'lgan odam ham aql degan ne'matdan ulushi bo'lsa jamoatdan amirsiz bo'lmasligini u biladi bunga barcha oqillar bunga ittifoq qilishgan va yana aytadiki abu halibiy bilingki deydi endi bu jihod deydi jamoat shaklida bo'ladi deydi jihod bu jamoat vositasi yetishiladi jamoat bizga maqsad emas lekin vosita maqsadimiz bo'lgan shu Allohning kalimasini oliy qilish kerak bo'lgan maqsadga kishi yakka-yakka holatda yetisha olmaydi deyapti. Kishi bunga nima bilan yetishar ekan? Jamoat vositasida yetishadi deyapti. Endi u jamoat bo'lgandan keyin u jamoatga bir amir lozim deyapti. bir unga o'zlari ichidan bir amir saylashligi kerak bo'ladiki, chunki deydi, mana mo'ta jangga e'tibor bering jang ketyapti qattiq jang ketyapti uchta sahoba ikrom shahid bo'ldi ular aytmadilarki rasulullohni oldiga borganda bir saylaymiz demadilar jang ketayotgan vaqtni ichida ana shu yerda o'zlariga amir saylashyapti ya'ni bu narsa amirni qanchalik muhim ekanligini bildiradi ya'ni amir bo'lishi kerak va shu yerda tablis iblis kitobida ibn qoyim javziy aytadiki agar deydi kishi jamoatsiz bo'ladigan bo'lsa deyapti uni amiri shayton bo'ladi deyapti uni amiri shayton bo'ladi u undan keyin hadafi jamoatlar bo'lib qoladi musulmonlar kufr amerika emas yoki ana shu musulmonlarni jamoati uni hadafi bo'lib qoladi deyapti haqiqatda buni hayotda ko'ryapmiz ba'zi bir insonlarni ko'rasiz faqat jamoatdan jamoatga ko'chib yurganini ko'rasizda chiqib ketadida jamoatdan faqat nima qilib yuradi shu jamoatlarga hadafi qarab qolgan ya'ni musulmonlar tarafga hadafi qarab qolgan ya'ni u shunday nima bo'lib qolar ekan ya'ni biz demoqchiman endi bu jamoat shuni shuningki jamoat bizga demak maqsad emas u vosita u endi u jamoat farishtalar jamoatini istab topolmas ekansiz dunyoda unaqasi yo'q ekan unaqa osmonga chiqib ketishingiz kerak ekan uning uchun farishtalar yo'q ekan hamma jamoatda yaxshisi ham bor ekan yomoni ham bor ekan bittasi yomon bo'lsa bittasi yaxshi ekan ya'ni jamoatda har xil bo'lar ekan yani bir jamoatga bir odamni nimasi bilan butun hammasiga uni nisbat bermang hammasiga bittasi g'iybatchi bo'lsa hammasi g'iybatchi degani emas Bittasi fasod bo'lsa, hammasi fasod degani emas. Bittasi yaxshi bo'lsa, hammasi yaxshi ham degani emas. Ya'ni jamoat shunaqa ekan, chunki bu jamoat hammamizniki ekan. Buni o'rnashi siz bilan bizdan ekan. Nimani oldiga kelishgan ekanda, Ali roziyallohu anhu Muaviya roziyallohu anhu oldiga kelib, uni yonidagilar, rasul bizdagilar ustaki nima qilishga? taqqos ekan abu bakr davrida bunday bo'ladi umarni davrida bunday bo'ladi usmonni bunday bo'ladi senda manaqa bo'lyapti senda bunaqa bo'lyapti aytadi aytaverganda aytgan ekanki qarab turib abu bakrni oldida umar usmon ali insonlar bo'lgan meni oldimda senga o'xshaganlar degan ekanda o'zimizga munosibda ham yo'q mas'ullar ham o'zimizga munosib bo'ladi biz qanday bo'lsak bizga shunaqasini beradi alloh taolo Ya'ni biz demoqchimanki, o'zimizdan ko'raylik. Hamma o'zini o'zi isloq qilsin. Hamma o'zini o'rnasin. Shu 5 sifat aytganda ham bizda eng yomon birinchi ixlos yo'qligiki, mana birinchi shart ixlos bo'lish kerak deyapti. Ixlos shu qanday bo'ladi? Ixlos shunday bo'ladiki, u xolis bo'ladi. Iskrini bo'ladi, inson shunday xolis bo'lishi kerak kerakda. O'zini aybini ham qabul qiladigan bo'lishi kerak kerakda u. Bir dars o'tilsa-ki, ixlossizlikda u. Eshityaptimiga falonchi deb tursa. To'g'rimi biz shunaqamiz? Falonchi eshityaptimi? Bugun darsga kelmadi, bir eshitsa bo'lardi deydi o'zi. O'sha eshitish kerak deydi. yo'q siz eshitishingiz kerak edi siz ham siz ham men ham hammamiz eshitishimiz kerak bu gapni hamma o'zi men eshitishim kerak deb bilsin hamma o'zini o'ylasin birovni o'ylamasin shu beshtaga soling hamma shunda siz ixloschi bo'ladi birinchisi hamma hozir qalbida o'tgan kechimga bir qarab qo'ysin shu birinchisiga tushdimmi tushmadimmi deb o'zingizdan boshlayotgan bo'lsangiz soat sariq hisob qilib demak alhamdulillah ixlosingiz bor yo'q birovdan boshlayotgan bo'lsangiz demak ixlosingiz zaif yo'q ixlos ya'ni kishi demak birinchi ayatda oyat hadis kelganda o'ziga olishi kerak birinchi o'ziga olishi kerak inson Xo'p, demak, demak jamoat shaklida bo'ladi dedi jihod, demak ularga bir mas'ul bo'lishlik kerak. Mas'ul bo'lgandan keyin, amir bo'lgandan keyin birodarlar, endi unga unga endi biz itoatni biz shunday bir qabul qilishligimiz kerakki, biz itoatni deydi bu yerda Abu Yahya aytadiki, bu ularga itoatni biz ular Allohga itoat qilgancha itoat qilamiz. Allohga itoat qilgani uchun itoat qilamiz. Lekin biz shu vaqtda bayna tafrit va ifrot haddan oshib ketish bilan tutgashlikni orasini ushlashimiz kerak. Bir odamlarni ko'rasizki, tamoman endi aynis biz o'zbeklarga bo'lib bergan, qo'lida paxtasi ham bor, nimasi ham bor? Paxta ham bor, orqasidan cho'pi ham bor. O'zi paxta qo'yadi, qo'yadi, buzatdi, buzib olib turib orqasidan cho'pini qayni kavlab yuraveradi. Bu buzilib ketdi deb. Chi bir narsa tegib buzilib qoldimi deydi. O'zi mas'ul bo'lib qolsa o'zi bizga o'zi. O'zi o'zi uni buzadi. chiqib buzib turib endi orqasidan hamma ikkala yuraveradi bu ko'tarilib ketib boshqacha bo'lib qoldi bu deb qo'mondon bo'lgandan beri deb o'zi olib chiqadi o'zi buzadi hamma yoqda qoladi ya'ni shu shuning uchun biz ya'ni ba'zi odamlarni ko'rasizki demak o'zi haddan oshib patxaling bo'lib ketgan aytganda amirlarga umuman shularga qilib bo'lib ketadi ba'zi odamlar ba'zi odamlarni ko'rasizki endi umuman endi sher bo'lib ketganda itoat qilmaydigan bola endi sistema ko'rib qolgan bolalarda keladida qilmayman itoat deydi deydida qilmaydi itoat ya'ni itoat qilishlikni g'arbli deb biladi shunaqa tushunchadagi odamlar borda ya'ni shuni o'rtasini jamlash kerak inson qaysi o'rinda itoat qilasiz-u, qaysi o'rinda itoat qilmaysiz buni jamlash kerak biz asli xohlamaymizki biz sufilarga o'xshab ya'ni domla nima aytsa halomni harom desa ham haromni halol desa ham ishonib ketaver demaymiz Sufilarga o'xshab ya'ni domla nima desa xop deb ketaveradigan odam bo'lib qolgan demaymiz ya'ni biz unaqani aytib yerimiz yo'q Ya'ni iloh darajasi yaxshi deyotgan yerimiz ham yo'q. Va yana shu bilan birgalikda umuman itoat qilma, unaqa ham demaymiz. Chunki shuni demak orasini jamlash kerak. Shunga qo'ldan kelgancha hozir sharh beramizki, mana Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki alal mar'il muslimi as-sam'u va ta'atu fima ahabba wa karih illa yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a va la ta'ata muttafaqun alayh muttafaqun alayh hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki musulmon kishiga o'z amiriga avval nima quloq solib va itoat qilishlik unga vojib bo'ladi nimada fima ahabba wa kariha yaxshi ko'rgan narsasida ham yomon ko'rgan narsasida ham. yerga chiroyli sharh beryapti-da bu Yahyo. E'tibor bering deyapti, birinchi nima deyapti? Quloq soladi deyapti. As-sam'u avval eshitadi va to'a ikkinchi sifat itoat qiladi. Ya'ni aytmayaptiki va to'atu va sam'u demayapti. At-to'at va sam'u demayapti. Itoat turib eshitadi demayapti. Ya'ni robot bo'lishi ham mumkin emas shariatda. Qo'yib turib keyin biron o'ldirib kelib qo'yib turib, o'zi bormidi deb so'ramaydi u narsani. yo bir narsani xufyo o'tirib keyin so'ramaydi avval samo avval eshitasiz sizga buyurayotganda eshitasiz bu kitob sunnatga muvofiqmi muvofiq emasmi buni bilishingiz kerak buni bilasiz avval deyapti kitob va sunnatga solasiz endi deyapti u kitob va sunnatdan ekanligini bilgandan keyin keyin unga itoat qilasiz deyapti keyin eshitasiz bunga misol deydi umar ibn hattob roziyallohu anhu davrida bu kishi amirul mo'minin bo'lgan amirul mo'minin bo'lgan bilasizlar mana shu kishi bir xomis ko'ylaklar tarqatildi foyda. tarqatilgan vaqtda umar ibn hattob savlati katta bo'lgan u kishiga yetadigan darajada ko'ylak berilmagan edi u kishiga ozroq berilgan shunda hammaga aytaylik bir metrdan berilyaptida endi u kishida ikki metr bo'lib qoldi juma kunga chiqib kelyaptida da aka shunday yangi kiyim kiyib olgan odamlar qarab turadiyu ko'rganki bitta yangi kiyim kiyibdi shunday minbarga chiqib aytgan ekanki ey odamlar ya yuhannas isma va atiu ey insonlar eshitinglar va itoat qilinglar deganda bitta ashad turgan ekanda eshitmaymiz ham itoat qilmaymiz to bitta savolimga javob olmagan bungacha nima savol deganda ko'yligini qadan olding degan ekan hammaga bir metr senga qadan keldi u ikki metr degan ekan menga ayt degan ekan desa amirul mo'minin qilib qo'ymagan ekanda teleklaringlar tinchitib ekan ekanda amirul mo'min aytgan ekanki qarab turib umar ibn hattob qarang olloh u kishidan rozi bo'lsin biz hatto shu kufr mamlakatlarda universitetlarda o'qiyotgan paytimizda bizni bir politologiyadan dars berardi bir kishi professor shu aytardi kofir professor hatto qarang universitetda o'qiyotganimizda umar ibn hattob haqida endi gapirayotganda tarix inkor bo'lmaydi inkor etib bo'lmaydida endi qanchalik rost bilmadim statistikani o'tadi nimada va davlatlari shunda aytganki bu umar ibn hattob davrida bir yuz yigirmata mamlakatni podshohi bo'lgan u deyaptida bir yarim mingta shaharni u egallab turgan deyapti umar ibn hattobni shu kofirlar tan olayotgan statistikasi bu shunday odam bo'lganda umar ibn hattob shu kishi aytdiki qada meni o'g'lim fayna ibn umar dedi meni o'g'lim ya'ni umarni o'g'li qada abdulloh dedi abdulloh ibn umar roziyallohu anhuni chaqirdi keyin u dadasini oldiga kelganda aytdiki ayt bularga dedi qani keldi bu deganda buni dedi ya'ni odamlarga aytdiki bu meni ulushim edi dedi men o'zimni ulushimni dadamga berdim shunda bitta ko'ylak chiqdi dedi mana endi eshitamiz endi gapir dedi haligi kishi qarang bo'pti kechirib qo'yasan demadi qarang mayli endi gapir mana eshitamiz endi itoat qilamiz dedi mana shunday bo'lishi kerak ya'ni avval eshit avval ya'ni biz deyapmanki ko'rkorona eshitib ketish emas ya'ni eshitasiz demak u yana bu eshitganda yana shuni bilingki jaholat bilan bo'lmasin ya'ni o'zingiz johilsiz ilmsiz insonsizda uchta o'zi fikr qilasiz bir amir bir narsani buyursa yo bu kitob sunnatga to'g'ri kelmaydi men eshitdim mana to'g'ri kelmaydi ekan tashladim demaysiz aqlingiz bilan tashlamang bu narsani siz fasalu ta'lamun bilmayapsizmi bir amirlar masurlar buyurayotgan buyruqda siz shubha qilyapsiz kitob sunnat xilofligida shuni keling ahli ilmlardan so'rang deyapti alloh taolo bilmasanglar fasalu ahla zikri kuntum la ta'lamun agar bilmasanglar biladiganlardan so'rang deyapti bundan so'ramasdan nimadan so'raysizmi borib dehqondan so'raysizmi yo devor uradigan odamdan so'rayapsizlar e, egasidan so'rangda topib bo'layotgan domlasiga hayron sozligilarni so'rayapmiz deydi so'ramaydi tolib ilmdan so'ramaydi so'ragan odamlarga borsangiz aniq kalta deydilar ya'ni demoqchimanki mana eshitga itoat qil deyaptiku deb darsdan xulosa qilib olib turib hammanglar o'zinglarni fikrlar bilan qilmanglar fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bilmasanglar kimdan so'ranglar biladiganlardan so'ranglar deyapti alloh taolo alhamdulillahki allohga hamdlar aytamiz ollohdan panoh so'raymiz vatanda ham birodarlar o'zimiz boshimizda o'zimiz bilamiz. Qattiq ta'ziyla bo'lganda biz itoat qilmasa shu yerga kelganmiz. Ya'ni dinimiz sotganda vatanda yurardik. Vatanda yurardik, dinimiz sotish niyat bo'lganda. Biz vatanda sotmaga bu yerga kelib turib sotish niyati yo'q, alhamdulillah. Allohdan panoh so'raymiz. Ya'ni Allohdan panoh so'raymanki, mas'ullarga qarab sizlarga bu yerga kelib turib, sizlarga oyat hadisni burib qo'yishingdan Alloh saqlasin. Agar sizlar qarshilar bo'lsa, sizlar qarshilar gapiramiz, mas'ulniki biz mas'ul gapiramiz. Abduvali Qora aytgandaqa, ya'ni biz shunday ummatimizki, kambag'al parasan emasmiz. bag'dod ko'rasiz doim kambag'allar tarafini olib yuradi yo kambag'alni o'zidan chiqadi qismayib turib bu narsalar yoki ba'zida doim biz ba'zi biz shuni tushunchaga kelib qolganda kim amirni kiribga qilib yuborsa shu odam mard odamda sher odam haqni gapiran odam e, unda emas odam xolis bo'lishi kerak ba'zan sizda ham bo'ladi ayb ba'zan unda ham bo'ladi hammada bo'ladi ayb ya'ni kishi xolis bo'lishi kerak kishi xolis bo'lishi kerak Ya'ni demoqchimanki, siz ana shu ilm ahallarini tolib ilmlar orqali yetishing, agarki siz xato bo'lsa ham Alloh sizga gunohingiz mag'fur bo'ladi. Gunohingiz kechirilgan bo'ladi. Chunki siz Alloh taolo aytgan oyatga ishni qilyapsiz, bir tolib ilmdan so'ra degan narsani qilyapsiz siz. Xato bo'lsa Alloh taolo kechiradi. Mujtahid ijtihod qilsa, to'g'ri topsa ham ikkita ajr, to'g'ri topsa ikkita ajr, agar xato qilsa bitta ajr. Shuni sharhida Shayxul Islom Ibn Taymiya aytadiki, Ibn Taymiya agar dedi, ilmdan xabari yo'q odam deydi ijtihod qilib turib to'g'ri topsa unga gunohi kabira dedi ilmdan xabari yo'q odam ilmdan xabari yo'q odam kim u oyatda manaqasiga bersiz manaqasiga bersiz farqi yetmaydi tafsir oyatni sababi nuzulini bilmaydi qayerda tushgan kimga tushgan nimaga tushgan bu xosmi ommi qanaqa bu o'zi nima bu o'zi xosmi ommi nima desangiz o'zi bilmaydi o'zi qoidalari bor usul tafsirida nimalari bor bu narsani shu narsalarni biladi har bir oyatni biladi sharhini biladi va u hadislarni ham mustalahi hadis ilmini biladi usul fiqni biladi u shunaqa bilgan odamda shuni biladigan deydi shuni bilmagan odam bilmagan deydi uni bilmagan odam chiqarishi haqqi yo'q bundan hujjat ya'ni shu odam shunaqa o'zini kallasi bilan chiqarsa hadisdan hujjat chiqarsa to'g'ri topsa zino qilgandan katta gunoh deyapti ibn taymiya nimaga deyapti zinokormi zino qildim deb bekitib yuradi deyapti gunohini lekin bu hammaga aytib yuradi deyapti fasod qilib yuradi deyapti o'zini bidiyatiga xato narsasiga chaqirib yuradi deyapti lekin bir ilmli inson deyapti ilmdan xabari bor odam deyapti u ishtihod qilsa harakat qilsa xato qilsa ham deyapti unga ajri bor deyapti nima qilsa bu u qarang birinchisi to'g'ri topdi to'g'ri topsa nima bo'lar ekan gunohi kabira bo'lar ekan gunohi kabira to'g'ri topsa Ilmsiz odam. Endi ilmli inson to'g'ri topadi, xato topdi. Ajri bor deyapti. Chunki u deyapti, 100 ta masala bo'lsa, 99 tasi to'g'ri topadi, bittasi xato topishi mumkin deyapti. Chunki u ham adashadi inson. Lekin deyapti, nariga deyapti, bir papal bo'lib qolishi mumkin-da. U yog'i bir lotereya bo'lib qoladi, bitta chiqib qoladi, to'g'ri chiqib qoladi, keyin deb yuradi-da, bitta chiqib qoladi uniki. ana shuning uchun ya'ni biz bunaqa narsalarni nima qilaylik ehtiyot bo'lishimiz kerak birodarlar ya'ni o'zimizni nimamiz bilan bir masiyat deb hamma o'zi o'ziga qilib olganda masiyat deb e'tiqod qilib oladida qilmaydi deydi bu masiyat bu deydi unday emas birodarlar unday tushunish unaqa tushunchada bo'lmaylik Xo'p, mana hadisda shu hadisda aytyaptiki Rasululloh mana demak, demak eshitib itoat qilishni tushuntirgan bo'ldik. Xo'p, endi u narsani itoat shunday bo'ladiki, fima ahabba va kariha. yaxshi ko'rgan narsasida ham bo'ladi va karih ko'rgan narsasida ham bo'ladi ya'ni aytmadilarki faqat fi mahabba yaxshi ko'rgan narsasi demadi boring kutkazib qo'ying oila bilan mas'ulga aytib qo'ydim sizga mancha pul beradi desa mas'ul borgani bu hammaga yoqadida u itoat yoqtirgan narsa yoqadida u boring boring somon bir ayiz tafoq keling abdullohga aytib yubordi yigirma minut beradi sizga vaqt deb qo'ysa u men ham boraman unga Bu faxr emasda u. Bizga boring 200 dollar olib qo'ying, bitta qo'chqor sovib oling, boring desa, u yoqadi u, kimga yoqmaydi u? Boring aytib qo'ydim, bitta yutoq qo'ydi, sizga kimga yoqmaydi u? Unga itoat qilamiz, hamma qiladi uni. U qiladi, u faxr emas u. Fi mahabba u faxr emas u. Hamma qiladi uni. Va kariha deyapti. Yaxshi ko'rmagan narsangizni ham qilasiz itoat deyapti. Shu bir narsani qilma degan yoqtirmaysiz shu narsani. Shunda itoat faxr bo'ladi. Mana shunda sizga imtihon keladi. U birinchisidagi imtihon emas u. U imtihon emas u narsa. shuning uchun ya'ni biz demak yaxshi ko'rgan narsangizni ham yomon ko'rgan narsangizni ham nima qilasiz itoat qilasiz va bilingki hukmlar ikki xil bo'ladi deyapti qat'iy hukmlar bo'ladi ijtihodiy hukmlar bo'ladi qat'iy hukmlar ochiq oyat hadis bilan isbotlangan bo'ladi u o'zgartirilmaydi misol uchun namoz Namoz o'qima peshin desa deysiz deysizda u unaqa qaytara olmaydi u qat'iy hukm sizdan namozni qaytara olmaydi farzni lekin ammo ijtihodiy hukmlar bor ijtihod degan narsa borki u ana shu imomga amirul mo'mininda yoki bir jamoatda amirida nima bo'ladi unda bir shu narsani olloh va rasuli unga shuni bergan shu imtiyozni bergan shu huquqni unga bergan shu huquqni unga berganki ya'ni u ba'zi bir o'rinlarda ijtihod qila oladi o'zini ijtihodi bilan bir narsalarni mumkin yoki mumkin emas qilib chekira oladi u bu kitob sunnatda bor bu narsa bu haqida aqidai tahoviyati shunday yoziladiki دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة مقدم على الأمر الجزئية كتاب والسنة قرآن حديث va salafi solihlarni barcha ulamolari ijmo qilganki, 5 ta kishi ijtihod qilishga haqqi bor. 5 ta kishi ijtihod o'rnida u ijtihod qila oladi va unga uni tobelar ergashishi vojib bo'ladi. U tobelarga ergashmaydi deyapti. Uni fikri uchun tobelarning fikri tashlanadi deyapti. 5 ta kishi uchun ijtihod o'rinlarida. Nima? U birinchisi kim? Birinchisi valiyul amr. Shu amir bo'ladi. ikkinchisi namozda imomi, uchinchisi hokim, hukm chiqaruvchi inson, to'rtinchisi jangdagi, jangdagi qo'mondon, beshinchisi sadaqani omili, sadaqada ishlovchi inson. Shu beshalasini deydi, ijtihod o'rinlarida shu nima qilamiz? Jang qilamizmi, ketamizmi deb turibdi masalanda hamma bahs qilyapti. Qo'mondon bo'ldi, ketamiz desa bo'ldi, ketadi. Qolamiz desa qoladi. O'shaniki olinadi oxiri kelganda. Hamma fikrini aytadi, lekin ishtihod uniki olinadi. yoki amir ham olinadi shu beshta o'rinda ijtihodiy masalalarda demak shu besh kishiniki olinishligida demak kitob va sunnat va ijmo bilan bu nima qilingan ittifoq qilingan va uni demak hammani fikri shu bitta odamni fikri uchun shu besh kishini qaysi birini fikri qarshi chiqilsa ijtihodiy masalalarda unga tashlanadi deyapti balki uniki olinadi chunki jamoatni maslahasi ummatni foydasi juziy bir shaxslarni masalasidan muqaddam turadi deyapti tushunarli umumiy jamoatni maslahasi bir shaxsiy bir maslahadan afzal turadi ho'p shu ishtihod masalasiga kiritadiki shayx atiyatulloh shu narsalardan kiritgan ekanki ya'ni masalan kishi deydi jangga borishligi jangdan kelishligi jangdan qaytishligi jangda vaqtlarini joylarini makonlarini belgilashlik bu ishtihod degan ekan ya'ni kim qaysi kishi qaysi guruhda bo'lsa uni ana shu qaysi vaqtda jang qilishini makonini joyini bordi keldi hamma yo'g'ini belgilashlik bu ishtihod masalalari degan ekan bu jihodni ichidagi ishtihod bo'ladiki jihod farzayn lekin uni uslubi taktikasi bu ishtihod bo'ladi u ishtihod bilan bo'ladi hadaf bu ishtihod bilan bo'ladi u ana shu jamoatni o'zlarini sho'ra ahlari ishtihod qiladi shu narsani hadafni belgilaydi kitob sunnat bo'yicha o'zlari orada bahs qilib turib shu narsani belgilaydida bu ishtihodiy masala o'zlariga bir hadaf qilib oladi shunga qarab yuradi endi jamoat chunki hadafsiz jamoat yurolmaydi u uni men shunga o'xshatamanki bir odam misol uchun men ringga chiqib ketyapman sportsmenman a o'sha urishim kerak chiqib ketyapman oldiga ular ringda kutib turibdi endi kutib tursa men yo'lda ikki tarafda muxlislar bor aytaylik hammasi bu yerni muxlislari men chiqib ketasam bu menga gap tashlasa shart yurib borib uni urishib ketaversam u gap shunga borib urishib ketaversam unga borib bunga borib men jinni bo'lamanda kulgi bo'lamanda hammaga Hadaf tanladimi? Hadaf o'shami? Ketaman o'shanga qarab. Odamlar gapirsa gapirsin, gapiraversin. Nima desa desin, hadafga bor uni yengishim kerak. Tushunalingmi? Har bir jamoat o'zini hadafi bo'ladi. O'zini maqsadi bo'ladi. Bir payt uradigan paytda uradi, turadigan yerda turadi. o'rni bo'ladi turib beradigan o'rinlari bo'ladi bir jim turadigan o'rinlari bo'ladi yuradigan o'rni bo'ladi o'tiradigan buni hikmat deydi bu narsa va bundan deyapti buni sharhida aytyaptiki deyapti mas'ullar har bir qilayotgan ishidan ishtihodidan deyapti qavmidagilarni ogoh qilishi u shart emas deyapti chunki u aytilsa nimasi qoladi u narsa hamma narsa aytilishi kerakmi bu yerdagilar ra'yat deyapti unga itoat qilish kerak yaxshi gumonda bo'lishi kerak deyapti endi deyapti ja bo'lmay ketgan bo'lsa bir jamoatda aytaylik bilinglarki bizni ahli sunnani e'tiqodi bo'yicha bu guruhlar abdulla azomdan shu narsa so'ralganda shu guruhlar mana hozir nechta guruhlar boru shu firqaga biz ko'pchilik eshitib qolasizda, mana ummat chachilib ketdi birlashmayapti birlik yo'q deb tafriqaga kiritadiyu jamoatlarni unaqaga kiritmagan abdulla azom yo'q bu guruh guruh degan bu shariatda bor bu narsa degan mana hozir nechta guruhlar bo'lgan bo'lsa bu tafriqa ya'ni yetmish ikki firqaga kirmaydi bu narsa degan guruh guruh bu sunnatda bor bu narsa. U sahobalarni siyratida ham bor bu narsa. Guruh guruhlarga bo'lib qo'yishlik. Hamma o'zini urf odatini yaxshi biladi, guruhlar bilan faoliyat olib borishi bor degan. Va yana shuni bilingki, jamoatga kirish degani dinga kirish degani emas. Jamoatdan chiqish degani islom dinidan chiqish degani emas. Demak, u musulmondan 18 yildan beri musulmon bo'lib yurgan odam bu yerga kelib bir jamoatga kirsa, musulmon bo'lib qolsa, demak endi musulmon bo'libdida da u. Jamoatdan chiqqach kofir bo'lib qolsa, oldin shu jamoat kelmasdan oldin kofir yurganmidi u? Bu jamoat demak islom dini emas bunga kirdi degani islomga kirdi chiqdi degani islomdan chiqdi degani emas kirsa biz yaxshi ko'rib chiqsa yomon ko'radigan emas biz olloh uchun yaxshi ko'ramiz olloh uchun yomon ko'ramiz jamoat bu vosita olimlar aytganaqa jamoat deydi shunga o'xshaydiki deydi mas'ullar bilan qo'l ostidagilarga o'xshaydi deyapti bir oilaga o'xshaydi deyapti oila bir odam misol uchun bir ayoli bilan chiqisha olmadi ayoli bilan chiqisha olmasa nima qiladi muslima ayol o'zi musulmon ayoli muslima chiqisholmadi bir biri bilan chiroyli ayrilsin yashasanglar ashiruhunna bil ma'ruf dedi Alloh yashasanglar chiroyli yashanglar agar ajrashsanglar chiroyli ajrashinglar dedi yashasa chiroyli yashasin ajrashsa chiroyli ajrashsin bir birini yomonlash nima keragi bor to'g'rimi shunga o'xshab demoqchimanki bu oilada bir guruhda bir ichi chiqmasa bir insonni deyapti shu yerda shayxlar aytadiki chiqib ketsin deyapti fitna qilmasin chiqib ketsin deyapti chiqib ketsin guruhdan chiqib ketsin islomdan chiqish emas u chiqib ketsinda borib bitta guruhga borib qo'shilsin deyapti o'zi shu o'ziga taktikasi yoqqan hadafi yoqqan bir jamoatga borib qo'shilsin qo'shilsinda shunday itoat qilib yursin indamasdan tushunarli fitna qamasinda chiqib ketsin borib qo'shilsin indamasdan agar taktikasi yoqmayotgan bo'lsa ja bir fidoyi bo'lib ketgan bo'lsa boshqa bir narsalar bo'lsa qilsin o'zini uslubidagi nimaga ketsin bunaqa qilib tilda gapirib yuravermasin bunday qilish kerak unday qilish kerak kerak yo'q narsalarni qilsin qiladigan eshitsa, qilsa indamasdan chiqib qilsin chiqib ketsin bo'lmasam Guruhda qolsa deyapti, itoat qiladi deyapti. Har bir jamoat o'zini guruhiga itoat qilish kerak, guruhdagi amirga itoat qilish kerak. Jihod borasida agar itoat qilmasa, bu jihod demokratiya jihodi deyiladi deyapti Abu Halibi. Demokratiyani Alloh qabul qilmaydi deyapti. Demokratiya jihodi ollohga kerak emas narsa. Alloh taolo aytayapti-ku oyatda: "Ya ayyuhallazina amanu atiyullohu va atiyur rasul va ulil amri minkum." Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar va oralaridagi nima? Boshliqlarga itoat qilinglar deyapti Alloh taolo. Bu farz bu narsa. Bu aliniqqa nimasi? Bu alin majoziy masala emas. Achchig'ingiz kelib ketganda bunga itoat qilib e, mas'ul bir narsani hadya qilib yuborsa bunga itoat qilib, ishingizni bitkizmasa itoat qilib, bir ishingizni bitkizmay qo'ysa yomon ko'rib qolsangiz itoat qilmaydigan narsa emas bu narsa. Bu kishi mas'ul bo'lsa, men yomon ko'raman aytaylik, yoqtirmaydi odamni. Men itoat qilaman inshaalloh. Shu kishiga itoat qilaman. Yoqtirmasam itoat qilaman. Chunki ummatda foydasi men uchun shaxsiy foydamdan ko'ra afzal. Shunisi shaxsiy biz ba'zi odamlar shaxsiy narsalarni ko'tarib chiqadi e, ummatni bu yerda nimasi turibdi? Foyda zararni ummat miqyosida o'lchagan sen. Shaxsiyni meni ko'tarib chiqish nima kerak bor narsani? Uyatish kerak inson. Shaxsiyatini hech qachon jamoaviy ishlardan muqaddam qilish kerak emas. Ba'zi yerlarda mardlik qiling. Shuning uchun ya'ni demoqchimanki, jamoatni demak shunaqa bir boshlig'i bo'lishi kerak ekan, bu yerda keyin bunga itoat qilasiz. Kishi deyapti, agar jamoatda ana shu boshlig'ini iznisiz bitta jangga chiqib ketsa, yurish turishi gunoh bo'ladi deyapti. Borish ham gunoh, kelish ham gunoh deyapti. Tushunyapsizmi? U gunohni ma'siyatga olib kelgan bo'ladi u. Chunki bilib qo'ying, namozga tahorat olib qilsangizki namoz namozni suv borib o'tib ta'min qilmaysizku. Ya'ni Alloh va Rasul aytganday bo'lishi kerak. Jihod degan ibodat ham Alloh va Rasuli aytgandaqa bo'lishi kerak, birodarlar. Alloh va rasuli aytgandaqa bo'lishi kerak. Alloh va rasuli aytgandaqa bo'lmaydigan bo'lsa, u jihad jihad bo'lmaydi. Tushunali? Biz majburlab yoki bir guruhda olib qolib, mana shunda qolasan, boshqa yerga yo'q deylikda yo'q. Bismillah, kim xohlamasa, qilmasa, borib aytilsin, sekin chiqib ketsin, o'zi yo'q yerga borsin, lekin fitna qilmasin. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan hali oyatingiz tushib qolishimiz kerak emas. La kharaju fiikum ma zadukum illa khabala. Alloh taolo jihodga chiqqanlarda aytyaptiki bir jamoat bo'ladi haqiqiy qavmdagi bir ixlosinglar bo'ladi yana bir toifa bo'ladiki fikum agar oranglarga chiqsa ham deyapti faqat oranglarda fitna fasodni deyapti ziyoda qilgan bo'lar deyapti alloh taolo qani shu odam bo'lib qolmayapmizmi o'ylanaylikda oranglarga kelsa faqat fitna oranglarda fitna tarqatib yurgan bo'lardi deyapti qarang qachon qarasangiz shu shu nimalarni aytib yurib shunaqa jamoat ichida ayblarni aytib qachon qarasa qaysi o'ringa borsa shu yomon yomon yuradi hamma shu bezdirib shunaqa qilib yuradida shunaqa fitna tarqatib yuradi shunaqa deyapti bo'ladiganlar bo'ladi ular quloq soladigan sodda odamlardan chiqib qoladi deyapti sizni eshitayotgan odamlaringizga bir qarab qo'ying u kitobni biladimi sunnatni biladimi eshitib ketavermaysan hammaga ajib bu odamlarga hayronsizda kim gapirsa olib ketaveradi alhamdulillah bu jamoatlar hozir butun jamoat katta bir miqyosda katta al katta shayxlar bo'lsin shular bilan mashvara bilan katta ulamolar bilan tuzilib qilinib qilinayotgan ishlar bu bo'layotgan ishlar ya'ni ikkita uchta to'rtta johilni gapiga kirib siz butun ummatni johillik chiqarib yubormaysiz butun islom ummatidan olib turgan amirul mo'minin mulla umarni takfir qilib yubormang uni yo'qqa chiqarib yubormang butun ummat olib turgan nimalar bu yerda jamoat kattalar bor ollohni bir nimasi ekanki kecha endi men ibn qoyin bir gapini o'qib nima bo'ldim Kimda kim deyapti? Ishni butunlay kofirlarning qo'liga topshirib, islom ummatini ishini naq johillarga tashlab qo'ydi deb e'tiqod qilsa, bu odam Alloh haqida yomon gumoh qildi deyapti. Allohning bir rahmati ekanki, hech qachon islom ummatini ga biror hamma johil odamlarga kunini qoldirib qo'ymas ekan Alloh taolo. Ahli xayr insonlarga berar ekan. Bor alhamdulillah bu yerda hozir ahli qoydan shayx ahli xayrlari bor. Hamma jamoat ahli xayrlari bo'ladi birodarlar. Agar bo'lmasa bu davno yo'q bo'lib ketgan bo'ladi hamma narsa. salohiyatli insonlar bo'ladi shunisidan biz bo'lib qolmaylik ya'ni fitnasidan bo'lib qolmaylik yoki sammaunalahum sodda eshituvchilardan bo'lib qolmaylik so'rang boring tolib ilmlardan borib so'rang shu narsani ichingizda shubhalar bo'lsa so'rang shu narsani oling javobini oling yana shunaqa bir fitnachi bo'lib qolishidan ham alloh subhanava taolodan panoh so'raymiz <clears throat> biz bu narsalarni gapiryapmizki maqsad birodarlar shu aybimizni o'nglaylik shu narsani degan nimada aytilyapti va biz mas'ullar deb ayblarni aytamiz inshaalloh o'zlariga faqat xatoda xato bilan o'nalmaydi birodarlar bir kishi xato qilsa bu kishi xato namoz o'qisa men aroqni ichib yuborib borib o'ynamaymanku bu xato qilsa men aroq ichib boramanmi oldiga bu xato qilyapti meni aroq ichishim xato yo'q ya'ni bir kishi xato qilsa xatoni sunnatga muvofiq xatoni xato bilan o'ynalmaydi ya'ni bir masulada xatoda ko'rsangiz o'ynamoqchi bo'lsam mana shu yerda sizlarga hammanglarga aytishim shart emasda bu yerda aytmaymanda aybini Bu to'g'ri emas, bu sunnat bo'yicha sunnatga muvofiq emas bu narsa. Kitob va sunnatga muvofiqi hadislarda keladi, agar nima xato narsa qilmoqchi bo'lsang amirlarga o'ziga borib alohida qilasan dedi. O'zini alohida borib o'ziga gapirasan dedi. O'ziga borib ayting. O'ziga borib ayting. Sizni haqda aytmaydigan robot qilmoqchi emasmiz. Xato deb bilganda siz borib ayting siz. Ayta oling va Umar ibn Hattobga aytganda qayta oling. Faqat o'ziga ayting siz. Orqasidan aytib yurmang, o'ziga borib ayting shu narsani. Bu itoat shunchalik muhim narsa ediki, mana bu yerda yana sahih hadis, bu atay eng sahih hadislarni yig'ib kelganman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dan so'raldi qarang. Xuddi bizga ham tushadigan savol. Ba'zi insonlar endi bir mas'uliyat tarafdan bir zulm bo'lib qoladigan insonlar ham bo'lishi mumkin-da. Shularga ham javob qarang. Ya nabiyalloh, ara'ayta in qomat alayna umara'u yas'aluna yas'aluna haqqahum va yamna'una haqqana fama ta'muruna? ey Allohning payg'ambari agar bizni ustimizga shunday bir mas'ullar mas'ul bo'lsa-da deyapti amirlar kelsaki ular bizdan yasaluna haqqona bizdan haqqimizni so'rashadi ya'ni itoat qil deb itoatini talab qiladi haqqini bizdan talab qilishadi va yamnauna haqqana, lekin bizni haqqimizni berishmaydi deyapti yani qo'l ostidagilarga qilish kerak bo'lgan adolatini yoki boshqa bir ishlarni qilolmaydi deyapti shunda bizni nimaga buyuriysiz deyapti rosa aktualniy вопросmi ichidagi hamma ichidagi nima to'g'rimi ho'p shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar anhu savol bergan odamdan yuz o'girdi javob bergisi kelmadi u yana so'radi ba'zi odamlar bo'ladi so'raveradi yana so'radi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ismau vatiu eshitasizlar quloq solasizlar dedi itoat qilasizlar dedi agar kim sizlardan haqqini talab qilib haqqini bermayotgan bo'lsa ham eshitasizlar, itoat qilasizlar. Shundan usul fiqhdagi olimlar, usuliy olimlar istinbot qiladiki, demak, jamoat ummatni foydasi shaxsiy foydadan ko'ra afzal turadi. To'g'ri, shu haqqingizni bermaysiz, ziyondir, shu narsa sizga zarardir. Lekin ummatni birligi uchun shu yerda siz shunga sabr qilishingiz kerak ba'zi ishlarga. Shu maqsadga yetishlik uchun siz sabr qilishingiz kerak. <clears throat> Xo'p, yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunda e, u kishi davom etdilarki, eshitasizlar, sizlar, fa inna ma alayhim hummilu. Ularda zimmasi yuklangan narsa vojibatga o'zlari javob beradi. Sizlar zimmangizga yuklangan narsaga o'zingizlar javob berasizlar dedi. Ya'ni sizlar o'zingizlar zimmalarni qilinglar. Modomik gunohga buyurmayaptimi, itoatini qilinglar bo'ldi deyapti. Endi ular o'zlari javob beradi agar adolat qilmasa. Mana bu yerda narigi hadisda ham aytyaptiki, shunday bir ishlar bo'ladiki, deyapti Rasululloh, mendan keyin sizlar inkor etadigan ishlar keladi, deyapti. Sizlar uni inkor etasizlar, bir ba'zi ishlar bo'ladi, shunday uni yaxshi emas deb bilasizlar. Shunda yo Rasululloh nima qilaylik shunda deganda, tuaddunal haqqallazi alaykum, o'zingizlarning zimmalardagi haqqni beringlar ularga, deyapti. shu amirlarga itoat qilib haqqlarini beringlar deyapti va deyapti o'zinglarnikini Allohdan so'ranglar deyapti. Imom Muslim muttafaqun alayhi hadis degan bu, undan oldingi hadis Imom Muslim rivoyat qilgan. yana mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki "Man atoani faqad ato'a alloh kimki menga itoat qiladigan bo'lsa darhaqiqat u Allohga itoat qildi. va man asoni kim menga osi bo'lsa asalloh dar darhaqiqat u Allohga osi bo'pti. va man yuti'al amira faqad atoani kimki amirga itoat qilsa u menga itoat qildi. kimki amirga osi bo'ladigan bo'lsa menga osi bo'pti dedi ya'ni demak amirga bo'lgan bu narsa u majoziy masala emas ekan demak amirga bo'lgan bizning itoatimiz biz nima bo'ladi u Alloh va rasuliga bo'lgan itoatimiz bo'ladi unga biz isyon qilishimiz Alloh va rasuliga bo'lgan isyon bo'lar ekan biz uni to'g'atmay itoat qilmayman deyishligimiz u bilan mard bo'lib qolmas ekanmiz u vatanda u ana shu istixborotga kofirlarga itoat qilmay yurishlik vatanda bo'lgan lekin bu yerda itoat qilishimiz kerak modomiki bir narsa yetishlik uchun biz itoat qilishimiz kerak birodarlar Xo'p, Alloh subhanahu va taolodan so'raymanki, Alloh taolo o'rnida hikmat bersin Alloh taolo bizga. bemaza bemaza nimadan Alloh hikmatdan o'zi saqlasin Alloh taolo. Hikmat bersinki, o'rnida qanday mazzaki eshita olsak, itoat qila olsak, ya'ni kitob sunnatga muvofiq bo'lgan yerlarda itoat qila olsak, o'rnida Umar ibn Hattobni oldida haligi kishilar turib berganda turib bera olsak, o'rnida haqni ayta olsak, mana bu hikmat bu narsa. Ya'ni o'rnida itoat qilib, o'rnida itoat qilmaslikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin Alloh taolo. Va Alloh taolodan so'raymizki, Ahmad ibn Hanbal duo qilar ekan. Menga Alloh taolo bir dona imkoniyat bersa duo, bir dona duoni ijobat qilishga imkoniyat bersa, nima so'rardiz? Bir qop oltin so'rab, to'rim dunyodan yashirgan odam. U nima so'radi desa, aytyaptiki, men so'rardimki, deyapti, Allohdan shu amirimizni isloh qilishini deyapti. Ya'ni amir isloh bo'lsa ko'p narsa isloh bo'ladi degan. Shuning uchun Alloh taolodan yana qat biz duo qilaylikki Alloh taolo islohsin, mas'ullarimizni islohsin, bizni xatolarimiz bo'lsa demak borib o'zlariga alohida chiroyli qilib yetkazaylik. Hammamiz yetkazaylik. Tushunarli-ya? Men darslarimdan shunaqa yana xulosa kelib qolinmasinki, faqat itoat qilasan, faqat deb unaqa ma'noda aytmadim. Baynat tafrit va ifrota, ya'ni o'rtani ushlash. Itoat qilishlik bilan g'uluvni o'rtasini ushlashlik. Shuni o'rtasini ushlaylik birodarlar. Xo'p, demak bu 5 ta shartni shu ikkinchisiga ko'proq to'xtaldik, qolganlarga endi to'xtalmaymiz. Shu ko'proq shu narsa bo'lganligi uchun shunga to'xtaldik. Demak, birinchisi ixlos bo'ldi, ikkinchisi ato al imom, imomga itoat bo'ldi. Uchinchisi Wan faqal karima, yaxshi narsalarda ehson qilishlik. Uchinchisi, yaxshi narsalarda ehson qilib tursa, ya'ni nifoq tursa va yasara sharik to'rtinchisi sherigiga osonlik qilsa yordam bersa beshinchisi vajitanabal fasad fasoddan chetlansa fisq gunoh harom ishlardan chetlansa mujohid inson fasodda eng kattasi zulm deyapti zulmdan chetlanadigan bo'lsa mujohid uni demak uyqusi ham turgani ham hamma yurish uniki boya aytilgan ajrlar bo'ladi unga va man g'aza bu demak birinchi g'azot turi bo'ldi ikkinchi g'azot va man g'aza kimki g'azot qilsa faxr uchun riyaan va sumatan odamlar bir ko'rib qo'ysin deb odamlar bir eshitib qo'ysin deb shunday g'azat qiladigan bo'lsa demak birinchi ixlos bo'lmasa va asol imom imomiga itoat qilmasa amiriga itoat qilmaydigan bo'lsa va afsadal fil ard yerda fasod qiladigan bo'lsa buzg'unchilik qiladigan bo'lsa fa innahu bil kafaf deyapti u bo'sh qaytadi deyapti ya'ni hech ham ajr bilan qaytmaydi uni qilgan hijratiyu jihodidan foyda yo'q deyapti u nafaqat bo'sh qaytsa ham mayli deyapti gunoh bilan qaytadi u deyapti qarang hargiz u ajr bilan qaytmaydi deyapti rasululloh falan bu yerdagi falan shu narsani bildiradi ya'ni hargiz deyapti ta'kid bilan aytilyaptiki hargiz aslo ular ajr bilan qaytmaydi deyapti kimda shu beshta sifat topilmasa deyapti shuning uchun birodarlar hamma o'zi buni ham yozib olish kerakda shuncha hadislarni esdan chiqadi bu hozir hali so'raylikchi esda qolarmikan bu jiddiy shu beshta sifat bo'lmasa jihodning qabul bo'lmaydi degan narsa kelib chiqyapti Buni yozib oling, yodlab oling, buni yotib shu narsani hifz qilib yuring shu narsani, birodarlar. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Jazakumulloh xayron. <clears throat> www.sodiqlar.com